Saruna ar bīskapu par aktuālā baznīcā un ārpus tās. Sveicināts, sveicināts, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis, raidījums saruna ar bīskapu, un šajā reizē pie mums viesojas eh, Lutrāņu Rīgas arhidiecēzes palīgi bīskaps Rinalds Grants. Sveicināti! Esiet sveicināti! Un uzreiz jāsaka milzīgs paldies par eh, to, kad varam šo, šajā reizē gan ierakstu veidot, jo ilgāku laiku mēģinājām vienoties par šādu interviju, nu beidzot tas arī notiek. Man arī prieks, ka beidzot tas var būt, nejūtos kā parādnieks. <laughs> Nē, pilnīgi noteikti, bet uh, gribas tad uzreiz varbūt tās sākt eh, šo raidījumu vispirmām kārtām uzdodot eh, jautājumu, tādu atvērtu jautājumu par to, kas ir jūsu aktualitātes, varbūt tās ir kādas tēmas vai kaut kādi notikumi, kas jums šķiet ir, nu, tā vērts, lai tiešām pievērst īpašu uzmanību arī radio klausītājiem šajā brīdī. Uh, Tās aktualitātes ir vairākas, tāpēc ka arī man tā atbildība jomas ir vairākas, un katrā jau ir kaut kas aktuāls, citādi laikam nevarētu būt. Um, tad domājot varbūt tieši par manu kā diecēs um, palīgbīskapu mūsu arhibīskapam, tad laikam tā centrālā lieta šobrīd ir gatavošanās mūsu sinodē, kas notiks nākošā gada uh, Eh, jūnija mēneša sākumā. Un tur tad ir dažādi jautājumi, kuriem ir jāizprocesē cauri arī dažādos eh, kvorumos, proti tur ir um, Uh, piemēram, iecirkņa līmenis, un tad tur ir uh, mācītāja konferences līmenis, un tad ir viss diecēzes līmenis, un, un, un tikai tad tas nonāk uh, uz sinodi. Uh, Un starp tiem jautājumiem viņi ir ļoti dažādi. Noteikti, ka kaut kur jau ir dzirdēts par to, ka mēs gatavojamies arhibīskapa vēlēšanām, kas nu, tad laikam ir šīs sinodas tas centrālais jautājums. Bet, nu, kā jau tādās visās, uh, katrā tādā sinodē tur ir dažādi tādi jautājumi, kam tur vienmēr ir jābūt. Piemēram, mums vienmēr tiek uh, izdiskutēts un apstiprināts uh, kaut kāds vadlīnijas mūsu baznīcas budžetam, tajā atalgojuma sistēma garīdzniekiem. Tāda vēl tēma mums šajā reizē būs, kad mēs arī plānojam pieņemt uh, noteikumus vai tādu regulējumu aprakstu par diakonu kalpošanu un, uh, un par bīskapu kalpošanu, kas līdz šim bijis nedaudz ieskicēts mūsu baznīcas satversmē, bet tāda izvērstāks apraksts tas tam nav bijis. Mums ir tāda jauna lieta kā palīgi bīskapi ienākuši, uh, kas vēsturiski nav bijuši, līdz ar to tas arī viss tā kā nu, ir sakārtojams un tad arī kaut kādas struktūrāls izmaiņas mums kādreiz dzīvojām ar 11 nozarēm baznīcā, šobrīd tas mērķis ir skatīties tā, lai tās struktūras nebūtu tik sarežģītas. Mēs galvenokārt domājam par trīs galveniem darbības virzieniem, lai tas varbūt ir ekom, ekonomiski varbūt izdevīgāk, uh, lai struktūra nekļūst pārāk smagnēja un lai varbūt ar cilvēkiem ir skaidrāk un vieglāk uztverams. Un tā. Nu, tā kā es tā nedaudz iezīmēju, varbūt tās jomas, jeb tos jautājumus, kas uh, Eh, nākošā gada sinodē eh, mums būs eh, aktuāli. Un, un piedošana par mani ignoranci, jo tas vārds sinode izskan arī baz, katoļu baznīcas kontekstā, un man šķiet ir nedaudz citādāk izpratni par to, kas ir sinode katoļu izpratnē, un tāpēc, tāpēc man tas jautājums ir, vai sinode uh, Eh, Lutāņu baznīca ir augstākā pārvaldes instance. Tieši tā, eh, tā ir, tā ir pati augstākā eh, pārvaldes institūcija, kurā ir pārstāvētas pilnīgi visas draudzes, vismaz viens pārstāvis, ja šai draudzē kalpo vairāki garīdznieki, tad proporcionāli attiecīgi vai divi vai trīs garīdznieki no katras draudzes, un gala rezultātā tas Nu, sapulce ir tuvu pie 400 cilvēkiem, apmēram, kas šajā sinodē uh, Bet satiekās. tas arī nav tikai Rīgas arhidiecēs, tas, tas ir visas visām Latvijas trim kontekstā. mūsu Aha. diecēzēm uz visu Latviju, jā. Un nu, tad ir diezgan ko ņemties un darīties, <laughs> lai, lai tādu saorganizētu, es pieļauju. Nu jā, arī tas, ka kādreiz varbūt, nu, ja skatoties tā vēsturiski, tad bieži tie jautājumi tajā sinodē tika pacelti, un tad viss tur piedalījās diskusijā, un, um, un, un, un, un, un, um, <laughs> un tad Nu, tas vienmēr bija jautājums, cik lielā kvorumā var, var, var labi izdiskutēt lietas. Nu, šobrīd esam no tā laika mācījušies, un līdz ar to tas gatavošanās process jau sākās vairāk kā gadu iepriekš. Tie jautājumi tiek izstrādāti un tad piedāvāt apspriešanai, kā jau es sacīju, tur iecirkņi, mm -hmm, diecēzes mm -hmm, līmenī, un mhm. tad beidzot mhm. tikai tad uz sinātu. Bet eh, tad es vēl jau paturpināšu vēl savu personīgo <laughs> interesi, jo eh, katoļu baznīcai tīpaši tagad notiekošajā, vai nu, nu pat kā beidzies, ir jau sinodālais ceļš, ko mēs saucam arī ļoti raksturīga pārval, ne pārvaldes, bet tāda institūcija, ka, kurā tiek diskutēts par dažādiem jautājumiem beidzamā uh, sinode, jeb eh, eh, šis sinodālais ceļš izraisīja milzīgas reakcijas no visdažādākiem slāņiem baznīcā, un viena no tām pretenzijām bija, ka tagad nu, mēģina demokratizēt katoļu baznīcu, kas var gadīties, ka būs postoši, nu tad ļaunais tur apmēram tā ienāks iekšā. Bet tagad es klausos <laughs> par tādu sinodi principā, notiekam, kā ir, eh, vai kā, kā tās dažādās, nezinu, Eh, strābojumi, kas es pieļauju, ka arī ir eh, Lutāņu baznīcā, kā notiek to lēmumu pieņemšana un, un vai, vai mm, tās diskusijas, kā notiek, kā, nu, kā tos, nezinu, konfliktus, ja tāda ir, vai spriedzi, kā tas tiek risināts tādā gadījumā? Nu, jā, nu, man, ja var kaut ko teikt, protams. Es domāju, ka tai ziņā mēs, es atļaušos sacīt, varbūt esam pieredze nedaudz priekšā katoļu baznīcā, jo tāda, manuprāt, kopumā tāda demokrātiska pārvaldes tā sistēma, viņa mums ir bijusi jau vēsturiski. Mums tur vienmēr ir draudzes padomis, draudzes valdes, ir regulēti tie jautājumi, ko tur mācītājs var pieņemt, bet ļoti daudz jautājumus viens pats mācītājs nevar iz, izšķirt vispār, un tad tur ir, es koleģiāli, ja tā var sacīt, lemjam. Un, līdz ar to tā pieredze mm, jau ir, nu, tā kā varētu teikt, pašā zemākajā līmenī, ja var runāt par līmeņiem, tur kaut kā tiek veidota, nu, es no savas kalpošanas pieredzes varu sacīt, ka reizēm arī tās demokrātiskās institūcijas, kā teikt, apgrūtina to procesu un tā, un, un, un, un ir jāmācās sarunāties, un ir, un ir kādreiz jāiet kaut kur pretīm, ir kaut kāds kompromiss ir jāslēdz, tā tas notiek, un tā tas ar laikam ir šeit tagad, bet man liekas, liekas, nu, ir būtiski, nu, mēs varam no vienas puses to tā kā mm, ieraudzīt kā tādu piespiedu nepieciešamību sarunāties, nu, protams, ir daudz labāk, ja izdodas to organizēt dabiski, ka ir kādas tēmas, ap kurām mēs varam satikties un varam, nu, tā kā diskutēt. Uh, un kā jau pareizi sacīja, kad, uh, nu, protams, tie strābojumi ir <laughs> un, uh, un, un, un viedokļi ir atšķirīgi. Un tad ir, tad ir labi, kā es sacīju, kad tās diskusijas, tās sarunas uh, uh, var notikt, reizēm viedokļi mainīties, izkristalizēties, un tad, kad nonāk uh, sinodē, nu, kad tad tur nav piepieši pārsteigums kaut kāds, un tā. Uh, visbiežāk ir tā, ka sinodē tiešām tie jautājumi tiek vienkārši nobalsoti. Tāpēc, kad mm -hmm. viss tas lielā diskusija un sarunas un iedziļināšanās, uh, tas tā lieta ir notikusi pirms, jau nu, pirms. tam. Nu, jā. Bet, eh, un kāpēc man ar šī interese tagad tāda aizvien dziļākā eh, saruna notiek, parādās, jo šobrīd kopumā man šie pasaulē de demokrātiskā sistēma piedzīvo milzīgu krīzi, un es šeit domāju nevis tikai baznīcu, bet arī politisko līmeni, vai nekurā uh, bieži vien milzīgas uh, kontroversijas tiek izsaukts, nu, tagad uh, Amerikas prezidenta vēlēšanas un viss, kas tur notiek, un ne tikai Amerikā, te, te pat tās Eiropā tas viss notiek, un, un nu, kāpēc, es, kāpēc es to prasu, <clears throat> jo man šiet, nu, dažreiz tāds arī ļoti eh, derī, nu, derīgs vai uh, um, nu, pārmetums, kad, nu, demokrātijā tur vairākums uzvar, viens no tādiem pārmetumiem, vai, vai kaut ko tādu nevar arī izstrādāt tādā gadījumā arī um, baznīcas sinodē šajā gadījumā, un cik liela, kā, kā var pateikt, kur tad tas svētais gars tagad tur <laughs> tajā visā ir, es zinu, es tas tā provokatīvi, bet ar nodomu <laughs> provokatīvi ir uzdots. Es domāju, ka svētais gars var runāt ne tikai uz kādu atsevišķu autoritāti, <laughs> bet ka viņš arī atklāja savu gudrību arī baznīcas kopībā. Um, arī strīdos e, un, un, un tādos, ja? Bet uh, varbūt es kādu citu akcentu gribētu ielikt. Uh, tas, ka baznīcā ir šāds demokrātisks uh, struktūras, um, neizslēdz un varbūt es pat teiktu pieprasa to, ka paralēli tam ir arī garīga vadība. Un, uh, un, un kad ir, ir mācītājs, kas ir atbildīgs par visu garīgo dzīvi draudzē un ir bīskaps diecēzē, uh, un ka jautājumi tiek skaidroti, eh, tiek atklāti Dieva gaismā, Dieva vārdu gaismā, es domāju, ka tas lielā mērā, kā var teikt, um, nu, bez tā tad varētu būt tā, ka tur vairāk ieslēdzās tādās demokrātiskās institūcijās tās personīgās kaut kādas manas intereses, jā, nu tāda. Bet, nu, nu, nu, jo par to es arī tieši jā, domāju, nu jā. kā tad tās, tās personīgās intereses tiek, eh, nezinu, ierobežotas? Vai? Bet es domāju, viena lieta ir, kad ja mēs, ja mēs redzam kaut kādu kopīgu mērķi, ko var tas vadītājs rādīt, kas ir tas mērķis, uz ko mums ir jāiet, un, un, un motivēt, un varbūt motivēt ne tikai manā autoritātē, bet motivēt, nu, Dievu vārdu autoritātē, kāpēc tas ir aktuāli un būtiski, kāpēc mums tur ir jāiet tad mēs esam noteikti daudz vairāk kādreiz gatavi pakārtot tās savas, nu, kaut kādas partikulārās intereses, kas nu mums tur katram ir tā kopējā kaut kāda labuma mērķa dēļ. Es domāju, ka no pieredzes var sacīt, ka tur, kur iztrūkst vadības, tur mm, citreiz gadās, ka šīs institūcija, tā valde vai padomu draudzē iznes to, uh, Bet agrāk vai vēlāk tur sāk parādīties problēmas. Cilvēki vienkārši nu, nav vienoti, uh, un, un, un, un, un, un tad tur var sākties arī nu, problēmas, kur jāiejaucās, varbūt ir no malas. Bet eh, vadība tieši tā garīgā vadība ir nu, domāts? Vai, es domāju, par, nu, tik grūti arī ir uh, tā vienmēr nošķirt to. Eh, es, es, protams, pamatā domāju garīgo vadību, bet uh, kur tā robeža ir tai garīgai un, nu, nezinu, es teiktu, laicīgai vadībai bieži draudz dzīvē jau tā dzīve ir viena, un mēs dzīvojam vienu dzīvi, un, uh, Un, uh, un, un bieži saimnieciski jautājumi ir, ir ļoti cieši saistīti arī ar, ar, ar kalpošanas jautājumiem draudzē un tā. tā kā, bet, nu, pamatā, protams, jā, tie ir garīgas vadības mm -hmm. jautājumi. <clears throat> Un viens no šiem jautājumiem tiks izlemts arī šajā sinodē, eh, nākošā 25. gada sinodē, ja, un tas ir jauna arhibīskapa ievēlēšana eh, šajā gadījumā, kas arī ir ļoti demokrātisks process un atkal droši vien tā provokatīvi, jo katoļu baznīcām arī mums šobrīd vismaz tādā uh, Eh, sarunu, eh, eh, neformālu sarunu, ticīgo un ar tai skaitā priesteru sarunu starpā ir par to, ka mums tiek sagaidīta arī bīskapu maiņas, tas tomēr notiek citādāk. Nu, kā, ir, kā ir ar šo vēlēšanas procesu un, un tad tā bīskapa izvēlēšanu un, un, un, un šobrīd arī runājot no arī savas personīgās pozīcijas, kā esot vienam no kandidātam un ar jau bīskapa, palīdzību bīskapa pieredzi? Jāsaka tā, ka paldies Dievam, ka mums jau ir kaut kāda pieredze, ka mēs esam vēlējuši iepriekš diecēs mm -hmm. bīskaps Liepājas diecēzē un Daugavpils diecēzē, bet, nu, faktiski baznīcā ir uzaugus paudze, kas nekad nav vēlējusi arhibīskapu, un mēs esam dzīvojuši visu šo laiku, nu, tāda ar tādu pārliecību, nu, mm -hmm nu, ka mēs zinām, kurš ir arhibīskaps un ka tas ir kaut kas tik nemainīgs, stabils. Līdz ar to es gribēju iezīmēt, ka tas tiešām ir, nu, šobrīd, es domāju, Luturāņu baznīcā tas ir ļoti centrāls un svarīgs jautājums un, un var just tādu, uh, Nu, tāda ļoti nopietna, manuprāt, arī attieksme uh, gan no draugu locekļu vidas, gan arī no, no amatbrāļiem, no mācītājiem. Mēs apzināmies, ka tas lielā mērā var daudz, kā, daudz ko ietekmēt baznīcā uz priekšu. Um, tas process ir, uh, manuprāt, es piekrīst, ka tas ir demokrātisks. Es varu īsi, īsi aprakstīt nedaudz, varbūt, jā, varbūt lai tās, tas jā, tā kā, jā, tas, tā, tad, uh, tas viss uh, sākās ar to, ka tiek uh, nominēti kandidāti, un kandidāts var nominēt konkrētās diecēs, tas šoreiz tā ir Rīgas arhidiecēs garīdznieki. Viņi var vienu vai divus uzvārdus nosaukt, kurus tad viņi redzētu, kas dodās tālāk tajā vēlēšana procesā. Uh, Un tad jau ir nominācijas komisija, eh, kas, kas, kas eh, eh, sazinās ar šiem kandidātiem, un ja viņi piekrīt kandidāt, kandidēt, tad satiekās ar viņiem, skatās arī pēc tādiem formāliem kritērijiem, vai viņi visam atbilst. Un tas ir tāds, tāds neliels, varētu teikt, atsijāšanas uh, pirmā instants, kur mūsu gadījumā, cik es zinu, šo, šajā reizē neviens netika atsijāts, kad četri kandidāti, kas bija izvirzīti, mēs arī visi tikām virzīti tālāk jau uz Rīgas arhidiecēzes sapulces tikšanos, kas notiks jau drīzumā, decembra mēneša sākumā, Un tā būs institūcija, kas būtībā ar savu balsojumu noteiks, cik no šiem četriem kandidātiem tālāk uh, dosies jau uz sinodi. Līdz sinodei, kas notiek jūnijā, tur vēl ir garš process, kur šie kandidāti vēl tiekās ar bīskapu kolēģiju, ar mācītāju konferenci, brauc uz pārējām sinodēm satikties un iepazīstinātas ar sevi, bet tur vairs nav nekāda tā kā teikt balsojuma. Nākošais balsojums tad jau ir tikai ir, ir, ir sinodi, bet kā var, nu, kā es domāju, kā var tajā aprakstītajā modelī redzēt, ka tur patiešām, nu, tur viens cilvēks neko daudz nevar ietekmēt, tāpat laikā katrs var ietekmēt, un tādā mhm. ziņā viņi ir uh, demokrātisks tas process, un kaut kā arī ar tādu paļāvību, ka, nu, svētais gars runā un vada visu savu baznīcu. Nu jā, un, un izklausās arī, ka tāds nu, sirdsapziņas lēmums vai goda prāts tiek sagaidīts no visiem, kas eh, līdzdarbojas, piedalās šajā visā procesā. Tā tas ir. Protams, kā kandidātam personīgi, tad es tā domāju, nu, uh, kaut kur var apskaust atkal to situāciju jūsu baznīcā, nu tā, ka tu, tu, tu vienkārši uzzini, ka vai nu tu esi izraudzīts, vai tu neesi izraudzīts, uh, tas nav varbūt tik garš un tik, tik, tik. Nav nu, mazāk tā, stresa, jā. es tā domāju, ka jā, tā vajadzētu būt. <laughs> Bet tad personīgs jautājums tagad, uh, cik ilgi jau ir būts par palīgbīskapu, ir, ir gadi vairāki? Man nu, divi gadi divi faktiski, gadi. jā, ir, uh, kad es esmu šajā kalpošanā blakus arhibīskapam, kas ir bijis, nu, vērtīgs laiks apmēram tā kā ieraudzīt uh, tādu nu, to bīskapa kalpošanas visas tās jomas, eh, kur bīskaps šodien darbojas, pārstāvot gan, gan baznīcas sabiedrības priekšā, kas saka, lai tie iekšēji risināmie jautājumi, kas ir starpbaznīcas jautājumi. Tā. Jo, jo tas, ko es gribu prasīt, nu tā personīgu, eh, cik jau var vispār dalīties ar to personīgo pieredzi, bet um, kā ir, vai pēc diviem gadiem vēl projām <laughs> gribas, nu ir piekrists, ja kandidēt, bet vai, vai, vai gribas tiešām arī iet līdz galam un, un, piemēram, es ievēlēšanas gadījumā <laughs> kļūt par arhibīskapu, jo es pieļauju, ka, nu, viena puse to, ko mēs, piemēram, mēs ar katoļu baznīcā redzam, ka bīskaps tur parādās, tur un, un smuki un labi, bet neredzam to otru pusi, kur vajag risināt arī daudzas pietiekoši smagas arī izaicinājums un problēmas, vai tas tur finanšu kaut kādi lietas, personība lieta, nu, kas, kas pieļauj, kad ir tāds diezgan smags darbs. Man bija diezgan grūti uh, to jautājumu kaut kā izlemt uh, priekš sevis, ja to lēmumu pieņemt tik ilgi, kamēr es arī uzdevu to uh, tādā pat formā, vai, vai man gribas. Ah, vai man vajag. Un, um, Un, un es jūtu, ka es tajos visos argumentos tur esmu kā tādā miglā, tur ir kaut kas par un kaut kas pret un tā. Um, es tad kaut kā mācos un mācījos to jautājumu uzdot citādi, vai, vai Kristus varētu būt tā, ka viņš grib vai nē. Mm, mhm. Un um, tad skatīties atpakaļ kaut kur pieredzē, arī uzticēties tajam, kā jau es sacīju, ka uh, ka arī tajā, ka es tieku aicināts, uh, tur es esmu nominēts, uh, ka tur ir kāds ārējs aicinājums, tas nav tik stāsts par manu iekšējo sajūtu, kad vai man tur vajag vai nevajag. Nu, kad es tam arī tā kā mācos uzticēties, un tas tad man šobrīd tā kā, nu, tā palīdz tādu pārliecību iet uz priekšu, jo, protams, kad kā teikt, <laughs> visur saka, visās profesijās ir tā garoza, nu, tad bīskap kalpošanā <laughs> pilnīgi noteikti garozas arī netrūkst, jā. <laughs> Un, un vēl beidzamais, pirms mēs ejam muzikālā pauzē, e, jautājums ir par to, varbūt tās ir kaut kādas, nezinu, mācības, kas gūtas šo m, mm, divu gadu garumā kā palīgi bīskapam, vai varbūt tās arī kopumā, e, m, e, kā arī mācītājam? kas būtu tādas eh, nu, vērtīgas arī klausītājiem, radio klausītājiem šobrīd. Ak tā, tas būtu, jā. Tāds eh, pilnīgi no, no zila <laughs> gaisa, bet varbūt tās eh, domājot, piemēram, mēs par to, ka nu, būs iespējams jāpārņem diecēzes vadība. Es, man būtu grūti tagad spriest, kas būs <laughs> lasītājiem vērtīgi, kas nē, bet tā, tas, ko es esmu, es esmu kalpojis faktiski visu savu uh, mācītāju laiku Rīgā. Uh mhm. -huh. Un, uh, un es esmu pieņēmis, ka es diezgan labi zinu, kas notiek reģionos, uh, bet, ka es tagad braukāju vairāk, uh, tad es tur atskāršu arī lietas, ko es tā kā varbūt ar galvu zināju, bet, bet kaut kā es to realitāti nu, neuzķēru līdz galam. Uh, un tajā ir skaistas lietas, un tajā ir arī bēdīgas lietas, un tā daudz, kur var redzēt, ka draudži tāda pilnasinīga dzīve šobrīd reģionos ir ļoti izaicinājumi pilna un grūta, uh, mācītāja kalpošana bieži ir uh, ļoti grūta tādos apstākļos arī. Um, Un, nu tā, tas bija kaut kas tāds viens, tad tas, kas man liekas ar no tā nāca ārā, kaut kā izkristalizējās, cik svarīgi ir, cik svarīgi ir koleģialitāte. Jēzus nesūtīja pa vienam, un man liekas, baznīca mums ir dota, lai mēs nemēģinātu ticēt vienatnē, Un tas pats attiecās arī uz mācītāju vai priesteru kalpošanu, cik būtiski ir koleģialitāte, uh, cik svarīgs ir savstarpējas tādas attiecības atbalstošas un tāda kopības vieta. Nu, varbūt tās tādas pirmās reakcijas. Uh, um, protams, tas arī kaut kādā veidā jau ietekmē arī to, ka mēs skatāmies vispār uz jaunu garīdznieku sagatavošanu, formāciju. Um, nu tā, uh, lai, piemēram, viņi ir varbūt labāk sagatavoti darboties arī misijas kontekstā, un arī tur, lai viņi ir atvērtāki kaut kādai tādai koleģiālai pieredzei, lai viņi nav, kā teikt, cīnītāji vienatnē, un um, nu, tā tāds pirmās varbūt. Jā, ļoti, rācīt. ļoti vērtīgi, manuprāt, bet eh, vēl vienu precizējušu jautājumu, ko nozīmē jau, sagatavot jaunos tādai misiju kalpošanai? Ka, kas ar to ir domāts? Jā, nu... Uh, es nezinu, kā tas ir šobrīd katoļu baznīcā, bet mums eh, Luterāņu baznīcā ir vietas, kur cilvēki reģionos ir palikuši tik maz, kad uh, faktiski nu, draudzes, draudze vairs nevar pastāvēt. Tad mēs citreiz to dēvājam, dēvējam par mm. misijas kopu, kas tur paliek, un kaut kur uh, baznīca varbūt arī ir jāslēdz. Uh, un tāpat laikā, uh, nu, mēs gribam skatīties arī uz mūsu zemi kā tādu, kur atkal kaut kur varbūt kādai draudzē ir jāsākās. Varbūt kādreiz būs jāsākās tur, kur mēs šodien arī aizslēdzam. Bet mēs esam mācītāju izglītību lielā mērā veidojuši tā, lai viņš, šis cilvēks būtu gatavs doties jau uz konkrētu vietu, kur ir nodibināta draudze, kur ir, kā jūs iezīmē, kaut kāds draudzes mehānisms ar padomu un valdi, kur ir pieņemtās lietas, ko mācītājs dara, vada dievkalpojums un tam līdzīgi, bet tās metodas bieži uh, Uh, jeb, jeb šis modelis bieži izslēdz kaut kādu tādu, nu, kā veidot kontaktu ar vietējo sabiedrību, kā, kā ieinteresēt cilvēkus, ko, ko darīt ar skolām un, un kā veidot attiecības ar vietējo pašvaldību un, un kaut kas, ko piedāvāt tajā, lai kaut kā varbūt nevis lai uzturētu jau esošu draudz, bet lai varbūt kaut ko jaunu arī iesākt. Uh, Un tas ir tāds nedaudz cits izglītības fokus, es domāju. <clears throat> Izklaus pilnīgi interesanti un, un cerams, kad arī izdosies kaut ko tādu uh, īstenot, <laughs> bet ejam mazā muzikālā pauzītē atpūtīsimies un tad atgriezīsimies vēl par dažām aktualitātēm, uh, aprunāsimies un varbūt tās ar kādu tēmu attīstīsim. Rādījum arī klausītāji nekur nepazūdam, tūdēļ būsim atpakaļ. Klausāties raidījumu Saruna ar bīskapu, kas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt rādījumu arī klausītāji šeit es priesteris Jānis un kopā ar mani šajā raidījumā sarunā ar bīskapu ir uh, Lutrāņu bīskapu, palīdz bīskaps Rinalds Grants. Un bija interesanta uh, sarunu pirms eh, pauzes, muzikālās pauzes, ko arī savā ziņā gribas paturpināt un, un pievērsties vēl citam aspektam, un tas ir par ekumeniskām attiecībām. Zinu, ka pirms vairākiem mēnešiem nu jau eh, bija tikšanās arī ar katoļu bīskapiem visi Lutāņu, es saprotu, biskupi kopā ar katoļu biskupiem tikās, nu, kuri tika tajā brīdī, lai spriestu um, kaut kādas lietas uh, var prasīt par ko un, un kādi ir rezultāti tagad jau pēc vairākiem mēnešiem? Jā, tas bija septembra uh, otrajā pusē. Uh, šajā reizē um, Luterāņu baznīca bija tā, kas uh, uzņēma un organizēja šo tikšanos. Jau iepriekšējo reizi pirms vairākiem gadiem tieši katoļu baznīca to inicēja. Un tad mm, tas notika Mazirbas rekolekcija centrā, tā vēlme un doma bija parādīt uh, arī uh, katoļu baznīcas uh, bīskapiem šo vietu, kas mums ir uh, tāda nozīmīga formācijas vieta, rekolekcija vieta, un varbūt nedaudz, kā teikt, tur... Uh, nu, nevis, ka mēs kaut kur Rīgas ofisā satiekamies ap kaut kādu tur konkrētu jautājumu, bet kad arī tādā, tādā vidē, kur mēs arī varam kopīgi lūgties, varam kopīgi pastaigāties, uh, runāties un arī kaut kā veidot mūsu attiecības. Uh, bieži uh, ekumēnisms, um, ja negluži viņam nevajadzētu beigties ar to, bet varbūt, ka sākās bieži viņš tieši ar, ar tādām labām personīgām attiecībām. Uh, un tad tas mērķis bija tā, ka mēs, mēs kopumā, es domāju, varam sacīt, ka mums Latvijā šai ziņā, tādā eh, attiecības ziņā ir tāds labs pamats ielikts, bet nu, attiecības vienmēr ir jākopja. Uh, Un tā, tas ir tāds konteksts. Tad, protams, tam bija arī, sab, tur bija arī savas tēmas, kas, kas, um, ko mēs bijām abas puses sagatavojuši, kas likās, ko būtu svarīgi pārunāt. Mūsu ekumēniskā sadarbībā uh, starp tām, nu, piemēram, viena tēma bija par, uh, par kapelānu dienestu, uh, atzīstot, saprotot šī dienesta tāda nu, nozīme, arī, arī, es teiktu, tādā vislabākā uh, nozīmē arī tādu iespēju baznīcai būt iekšā dziļāk kādās sabiedrības struktūrās un tur sastapties un kalpot. Mēs bieži sakam, ka baznīcai jāiet pie cilvēkiem. Nu, tad, es domāju, kapelāna dienas ir tāda viena vien brīnišķīga iespēja, kur to var darīt. Pie tam darīt nevis uz īsu mirkli kaut kur satiekoties un bieži kaut ko vienam par otru pārprotot, bet esot tur klātesošam, mērtiecīgi kādas lietas darot, veidojot attiecības un kopjot cilvēku dvēseles. Un tā, un tāpēc tur, vienalga, vai tas attiecās uz, uh, uz, uz slimnīcas kapelānu kalpošanu vai cietuma kapelānu vai, vai, vai bruņotajiem spēkiem, tas ir aktuāli, kā mēs varbūt jau tagad uh, lielākā daļa zinām, ka ir arī jauna iniciatīva, ka kapelāna dienas tiek veidots arī šobrīd uh, uh iekšlietu uh, ministrijas kā, sistēmā, konkrēti ugunsdzēsēju glābšanas dienest iestādēs un, un policijas iestādēs. Tā, kā tā arī bija tāda aktualitāte pārunāt, tā, ka nu, vai, vai un kā mēs varam sagatavot kādus cilvēkus, kas, piemēram, arī var tur iesaistīties. Galvenā tā doma bija Uh, atkal kā sadarboties, jo nu, šai, visos šajos manis uz, nosauktajos kapelāna dienestos tur ir gan luterāņi, gan katoļi, gan arī citu baznīcu uh, uh, kapelāni. Un kā mēs varam sadarboties varbūt gan formācijas tādā procesā vai izraugoties viņus, bet pats galvenais, kā tad, kad viņi jau darba, tur darbojās, kaut kādas tādas, nu tāda, kā mēs varam ātrāk saņemt informāciju, kā bīskap varbūt informēt par to, kas notiek tajā, un, un varbūt kaut tās lietās, kā mēs varam kopīgi arī veidot kaut kādas nostādnes un tām. Nu, tas bija par kapelānu dienestu bija viens, viens tāds jautājums. Mm -hmm. ja, varbūt tas ir nedaudz paplašinot šo tēmu. Biju teicis par to reformācija 507, nu, un es tā klausos pie sevis domāju, tas nav nekas jauns, iespējams, ka nemaz nav, bet uh, tāda mazā reformācija <laughs> notiek citāda veida šajā gadījumā. Varbūt tās reformācija no nu, ar to faktu vien, kad bīskipi var satikties savstarpēji runāt par kopīgi svarīgām lietām. Eh, Un tas, man liekas, ir nu, tāda pozitīva reformācija arī eh, šajā gadījumā, kas notiek. Nu, jā, protams, mēs skatāmies vēsturiski, tad laiki laikam bijuši arī citādi, eh, kad to būtu grūti bijis iedomāties. Tā kā um, tam not, tas noteikti ir kāds rezultāts uh, jau vairāk faktiski kā gadsimtu garam tādam uh, ekumeniskās kustības, varbūt auglis, tā mēs to varētu saukt, bet arī laikam jau mūsu konkrētās vēstures rezultātā šeit Latvijā padomju laikā jau bija grūti iedomāties, kad katrs varētu pastāvēt pilnīgi neatkarīgs un, Un, un es domāju, mēs šodien <laughs> atkal esam kaut kur tajos apstākļos, kur mēs apzināmies, cik mēs esam ļoti, cik ļoti būtiski strādāt kopā un, un, un kalpot sabiedrībā un liecināt kopā. Un uh, paldies Dievam arī, ka tie uh, bīskapi, kas ir bijuši pirms mums, ka to ir novērtējuši un ir ielikts atkal labs pamats jau mm, gada desmitiem atpakaļ no gaiziņa tikšanās, kur bīskapi tikās un, un lūdzās kopīgi. Tā kā mēs šajā gadījumā varētu teikt kaut ko turpinam, nevis kaut ko tā kā radam. Nav, nav, nav, nu, jā, it kā nav no sākuma radīts un tomēr, tomēr, manuprāt, nu, tā, tā ir tāda attīstība, uh, pozitīva attīstība, kas notiek šeit un jācer arī, kad arī turpinās mainīsies. Kad, kad jaunā, jaunā bīskapu kārta, kas nāks iekšā, nebūs tāda, kas uzskata, ka vairāk tomēr definēt sevi nostājoties vienam pret otru. Jā, nu es teiktu tā, skatoties varbūt uz četriem kandidātiem, kas ir uh, Luterāņu baznīcā šī arhibieskapu vēlēšanām izvirzīti, kad es domāju, ka visi četri ir tādi uh, <coughs> ekumēniski atvērti uh, un, un, un gatavi uh, kopīgi uz priekšu strādāt. E drusku pamainot to reformācijas uh, aspektu, uh, man nesen kā bija, man šķiet ar kādu no mācītājiem saruna par baznīcu un baznīcu mūsu laikos un kas būtu vajadzīgs vai nebūtu vajadzīgs un, un kā ievies. Un es domāju, tā ir diskusija, kas notiek luterāņu, tā arī katoļu un daudz citas baznīcas visdrīzākais ar kaut ko līdzīgu spriež, es tā vismaz pieņemu, nezinu, <laughs> bet eh, vai nav pienācis laiks, jā, kaut kādai tādai reformai eh, baznīcās? tāds ļoti filozofiski varbūt tās tāds jautājums, un, un tomēr kaut ko mainīt radikāli, lai spētu aizsniegt tos cilvēkus, un, un, un varbūt tās arī būt tad klātesošs vairāk, eh, klātesošā vairāk sabiedrībā un, un dot arī sabiedrībai. Jā, nu tā man pirmā reakcija ir tāda, es domāju, cik lielā mērā mēs reformāciju varam uz priekšu plā, nu, tā kā plānot. Um, nu tā, uz kaut kādu Jo tad, kad mēs dzirdam vārdu reformācija, tad mums tas saistās ar 16. gadsimtu, ar lieliem, mm. lieliem jā, jā. sāpīgiem, bet svarīgiem procesiem, kas tajā laikā notika, un manuprāt, viņi toreiz brieda, bet viņi nekā mērtiecīgi netika tā ļoti plānot. Nu tā, es gribētu teikt, ka <laughs> līdzīgi šodien tas, ka, protams, mēs jūtam, ka kaut kas briest, ka tāpat tās lietas nevar visas turpināties, ka, ja, un, un ka kaut kam ir jāmainās, un... Uh, Un, manuprāt, baznīcas vadītāji un ne tikai vadītāji kā jau tik, tikko sacīja, ka domā par to uh, un, un, un varbūt tad varētu sacīt iz, izdzīvo reformācija vairāk no nu, tā, ka tas ir kaut kas, nu mēs mēģinām vismaz izdzīvot vairāk tā, ka tas, tā ir kaut kāda tāda mūsu dzīves regulāra sastāvdaļa, ka mēs uzdodam jautājumu, kam, kas ir deformējies un kam ir jāatgūst tā savu sākotnējā forma, varbūt kam tad mēs esam aicināti kā baznīca un, un, un likti šeit uh, pasaulē. Uh, tas ir jautājums, kas, kas nu, man liekas, ka šobrīd tās konteksts, kurā baznīca atrodas, palīdz un motivē mums viņu atkal un atkal uzdot. <laughs> Pilnīgi noteikti, nē, bet es arī domāju ļoti, varbūt tās pat praktiskos um, aspektos, nu, tādā ziņā, kad no nu, tas, ko nu, pirms, pirms pauzes arī teicāt par to, ka abraukājot draudzes un redzot tagad šo reālo situāciju, ar kādām ir jāsaskars, tas pieprasa rīcību nu, kaut kāda, vai ne? Dažu brīdi pat, nu tā ir sava veida reforma, ne reformācija <laughs> slēdzot tā, tur, kur saprotam, ka laikam labāk tomēr tādā veidā. Un tāpēc es tā pie sevis domāju, jo man šķiet arī katoļu pusē ir līdzīga situācijas, kur varbūt tās vajadzētu, bet varbūt nezinām kā, vai, vai baidāmies, vai no kaut kā, vai ne, un, un man šķiet daži brīdi ir tās bailes tik daudz, kad mēs nespējam īsti apzināti un mērķtiecīgi veikt kaut kādas reformas, bet vai nevajadzētu? Jā, varbūt vārds bailes, tas ir kaut kas tāds, ko mums, ar, pie kā vajadzētu apstāties. Ja mēs atpazīstam vārdu bailes, tad vajadzētu, nu, es domāju, dažādos līmeņos. Personīgi katri ticīgi cilvēki tādā līmenī un draudzes līmenī, un, un tikpat labi mēs varam nomāt par diecēs vai plašāku līmeni. Uh, jo nu, pārmaiņas bieži mūsos, nu, kādēļ mēs jau esam cilvēki tādi, kas labprātīgi nekādas pārmaiņas negribam. Nu, tā, pēc būtības esam diezgan slinki pēc savas dabas, un tad, kad mēs jūtam, ka kaut kas apkārt mums sāk spiest to pārmaiņu virzienā, nu, tad viena reakcija var būt bailes, bet tās nekad nebūs labs skolotājs, es domāju, un, un, un, un, un, un man liekas, ka mums kā ticīgiem cilvēkiem uh, ir resursi, lai bailes pārvarētu un lai mēs vairāk rīkotos ar tādu paļāvību un ticību. Um, un mēs noteikti esam laikā, kur, kur baznīca kaut kādā veidā tiek uh, nu, izaicināta uh, un uh, vairāk un vairāk šo, kā es teicu, jautājumu uzdot, kam ir varbūt ir jāmainās uh, tajā, kā mēs liecinam, kā mēs kalpojam sabiedrībā. Uh, Viena no lietām, kā mēs liecinam un kalpojam, un kas varbūt tās arī nu, nav jau vairs arī nekāds jaunums, tā skaitā Latvijas kontekstā vai Baltijas kontekstā, ir tezē. Eh, Pieļauju, kad ir zināms, ka Tallinā šā gada nogalē no 28. Nu, decembra līdz 1. janvārim būs tezē Eiropas tādā tikšanās, kur jauniešu pūļi visdrīzākais sabrauks no visas Eiropas, uh, un, un, un darīsies. Un tas, man liekas, ir, tā ir tāda iniciatīva, nu jau vairāku gadu desmitus atpakaļ uzsākusies, bet kas eh, šķiet, eh, nu tā spēcīgi nostiprinājusies arī mūsu kultūrā. Bet eh, to es vienkārši kā tādu piemēru iespējams, kad jā, vēl viena reforma, kur mēs varam satikties kopā dažādu konfesiju kristieši, lai kopā būtu, lai kopā arī e, lūgtos un, un ne tikai, lai lūgtos, bet arī e, risināt varbūt tās pat kādas lietas. Tā, tas viss ir tāds vienkārši e, eh, tādā e, piemērs, kā, kā es pieļauju, mēs, mēs ejam uz priekšu, bet e, es gribēju prasīt daudz konkrētāk, kā ir Lutrāņu baznīcā un jauniešu uh, iesaistīšana Lutrāņu baznīcas eh, dzīvē un, un kā, kā šajā jautājumā, kā, kāds ir stāvoklis situācija? Bija laiks, kad es uh, biju atbildīgs par um, jauniešu darbu Lutrāņu baznīcā, uh, mums bija tāda nozara, un um, jāsaka no tā laika uh, tas darbs vairs nav ja tā var teikt, tik organizēts un tik vadīts bijis. Un, ja es toreiz atceros, ka mēs saskaitījām uh, apmēram kādas tūpie 80 draudzēm Latvijā, kur notika kādas jauniešu tādas draudzes, par to ir domājis, un tur ir kādas aktivitātes, kas jauniešu pulcina. Es pieņemu, ka šobrīd tas ir uh, stipri, stipri zemāk. Un, um, Un, un, un, un, un kad varbūt ka tā arī ir tāda forma, kas, kas ne visur vairs pat ir iespējama, Uh, varbūt viens virziens, kur, kur mēs cenšamies kaut kā, bet jāsaka, ne ar pietiekamu varbūt tādu atdevi. Skatīties ir uh, mēģināt tos jauniešus sastapt tur, kur viņas vairāk atrodas, tādā uh, virtuālā vidē. Uh, Uh, un tur nākt ar, ar, ar, ar savu vēstījumu uh, un ar savu skaidrojumu, kādā viņiem uh, saprotamā un uzrunājošā veidā. Um, Cik bet, lielā mērā baznīca ir spējīga vispār šo savu piedāvājumu, ja tā, tādā uh, <laughs> valodā to var nosaukt, ir spējīgi nokomunicēt, vai, vai cik lielā mērā viņiem tas ir interesanti. Arī. Varētu sacīt, konkurence jau ir milzīga. Nu, tā, es domāju, viss, kas tiek virtuāli piedāvāts, tad, lai mēs sagatavot kaut ko kvalitatīvu, tā, ka, nu, tas jaunietis skatās, ā, ne, tas, tas ir kaut kas tiešām, varbūt arī, nu, vizuāli kaut vai ir, ir, ir, ir baudāms, piemēram. Starp citu, tagad eh, burtiski šajās dienās Vatikānā eh, atklāja tādu iniciatīvu, kas ir vēsts uz jauniešiem, ir, ir ehm, es līdz galam nepateikšu, nepateikšu, kā to sauca, bet tāda lelle sagatavota, kas ir domāta bērnu uh, piesaistīšanai un, un aiz tās lelles stāvēs, nezinu, komiksu vai, vai kaut kādu multfilmu gatavošanu vai kaut kādu tādu sociālu uh, kampaņas, kur, kur, kas ir mēr, mērķētas uz, uz jauniešiem. Man tas pašam bija pārsteigums, uh, to burtiski šodien man šķieties pat redzēju šādu ziņu, un redzēju arī to, cik ļoti daudz pretreakcijas pret to bija, kad baznīca nedrīkst savu uh, svēto mantojumu apmēram tā uh, izšķaidīt un, un devalvēt, uh, nolaižoties līdz šādam līmenim, kur salīdzināja tad šo lelli, lūts, lūs, man liekas kaut kā tā sauc, tā kā gaisma, uh, un, un, un pretī ir liekot uh, tradicionāli uh, baznīcu ikonogrāfija, kas ir arī nu, savā veidā atkal skaista un tā tālāk. Nu, tās pretreakcijas arī pret, pret to mēģinājumu kā, uzrunāt šos jauniešus viņu veidā un viņiem saprotamā veidā. Un kāpēc es to stāstu? Man šķiet, vai nav tā, ka eh, nu jā, mums, mums pašiem ir bieži vien grūti to mūsu vēsti um, pārstrādāt, apstrādāt, lai mēs saprastu, par ko vispār ir runa un kur nu vēl vairāk nokomunicēt. Es laikam tikai tā pasaku kā, tā kā reakciju, ne, vai domāju, refleksiju tā, tā, tā, tā pieredze mums varbūt nu, nav nemaz tik liela, bet nu, tur jāsaka tā, ka pieredze rodās darot, uh, un vai, vai, vai ir grūti, noteikti vienmēr ir grūti iesākt, uh, un, man liekas, arī rādījumā arī iesākt bija ļoti grūti. Jā, jā, un tagad jā, tas ir citādāk, varbūt šo kalpošanu turpināt. Un, uh, un arī tas ir vir, tajā pašā virzienā, es domāju, uh, par ko mēs šeit runājam, šis projekts uh, un darbojas un nes augļus. Jo tas jautājums ir par to, kā to mūsu sakrālo saturu, ko mēs nedrīkstam profanizēt un tam līdzīgi, bet, bet, bet kā vispār mēs varam mm, ar to pieskarties cilvēkiem, kas neparādās tajās mūsu baznīcas celtnēs. Nu tā. Uh, un, un, un, un tad, kad tas notiek, uh, tad skaidrs ir, ka nu, mēs jau nesakam, kad, uh, kad cilvēki tiek kaut kā uh, nu, kad cilvēki tāds garīgajam ceļam ir jāturpinās, turpat arī kaut kur uh, pie telefona sēžot visu savu dzīvi. Uh, tā, tā vēsti ir jābūt, kad, kad, kad uh, baznīcas kopība ir tā vieta, kur mēs izdzīvojam savu ticību un viņā augam. Un tad ir svarīgi, jā, vai tāds cilvēks arī atnākot līdz baznīcai, viņš arī tur, tajā vietā, tajā arī tur sapro, piedzīvo kaut ko tādu Uh, nu, autentisku, patiesu, uh, atbilstošai vēstī, ko viņš varbūt ir dzirdējis, tur arī par mīlestību un, uh, un pieņemšanu un par kalpošanu un, un par tām vērtībām, kas tiek sludināts un tām. Nu jā, bet tas ir tas viens virziens, ja es domāju par jaunie, jaunie, jauniešu tādu sabiedrību, kā aizsniegt, kā tādu jauniešu kultūru, nu tā varētu sacīt, aizsniegt ar kristīgu vēstu, nu tad ir jāiet tur, kur viņi ir, skolās mēs ieiet pārsvarā nevaram visbiežāk, nu tad šeit šis ir viens tāds loks, ko šis laikmets mums dod, mums jāmeklē veidi. Tieši tā. Es domāju, ar to mēs varam arī noslēgt šo sarunu ar biskupu. Šajā reizē tā bija saruna ar Lutāņu palīgbīskapu Rinaldu Grantu, Rīgas uh, ehm, arhitiecējas palīgbīskapu. Uh, ehm, un noslēgumā varbūt tās uh, gribu lūgt arī svētību priekš radio klausītājiem. Lai Dieva gars, mīlestības un patiesības gars piepildi jūsu sirdis un svētī jūs daudz labiem darbiem, lai caur tiem Dieva valstība, var mūsu vidū, mūsu zemē pieaugt. Amen. Amen. Sirsnīgs paldies uh, biskupam, paldies arī jums, rādum arī klausītāju uz tikšanos nākošajā sarunā ar biskapu. Jūs klausījāties raidījumu sarunā ar biskapu par aktuālām pasnīcā un ārpus tās, kas bija iespējams pateicoties jūsu ziedojumam.